cerita. Cerita ini dikirimkan Nuri dari Cepu dengan judul Misteri Arwah Gentayangan. kedadian ning akhir tahun ronge iku gawe gempare warga ing desoku akeh wong padha wedi saben wengi amergana demit utawa memedi sing medeni para warga Mbah sebab saka apa ing desaku saiki dadi kisruh saben bengi ana warga sing mesti diweruhi pocong gendruwo lan swara-swara wong wadon nangis sing luyur ing lurung-lurung desa -lurung ana sing kandha memedi iki asale saka arwah gentayangan wong mati sing dikroyok warga merga dituduh nyolong kaya dina biasane ngadepi ulan suro biasane akeh wong sing padha lek-lekan lan tirakat nanging ing ulan suro iki desaku katon tintrim lan sepi amarga jam songo bengi akeh lawang omah sing wis padha ditutup sawijining dina Dekas Muji jam 11 wengi krungu swara wong nangis ing nguri omah. <laughs> dasar wonge kendel. Swara iku banjur diparani lan digoleki. Nanging swara wong nangis iku banjur ilang nganti sawetara suwe Dekas muji nunggoni lan ngenteni ana ing kono. Nanging swara iku wis ora ana meneh. Banjur Dekas muji balik mlebu omah. Lagi wae arep turu ing kamar, dumadakan lawang omahe ana sing ndodok. uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dekas muji banjur moro Lan arep buka lawang Naliko lawang lagi dibuka separuh Dekas muji kaget mergo ing ngarep ana pocongan sing ngadeg ngejejer karo nangis njaluk tulung Raine pocong iku kumel jibrat getih. Raine ora ontro, saknalika lawang ditutup Deka Semuji langsung. Bengiku Deka Semuji ora bisa turulan tontomen, amarga kuwatir yen pocong iku ngetok meneh. bener omongane para warga sing nyumbari demit ing desa iku mesti diweruhi lan ditekani amarga pirang-pirang dina iki dikasmuji sumbar ing kono kene dheweke pingin ngerti wujude memedi sing kulino ngluyur ing desa esuke dekasmuji banjur cerita-cerita ing tangga teparo yen bubar diweruhi pocongan jebule mung radekas muji wae sing diwuri wujud pocong iku para warga ya akeh sing padha diwurui kisruh ing desaku ramung memedi wae nanging ana maling sing mlebu mae para warga aneh maling iku ra nyolong bondo utawa barang-barang saben konangan wong kampung maling iku langsung mlayu wong kampung ora bisa goleki mergo kelangan lacak jare ana sing ngonangi yen maling iku nganggo topeng kamis malam jemah paing tak rasakno hawane sepi banget nalika aku tuku rokok ana ing warung ing kono uga sepi ora ana bocah cangkruk lan ngopi apa meneh grimis-grimis kaya ngene nambahi hawane tambah adem lawang-lawang akeh sing padha tutup ing jero omah aku ora bisa turu apa meneh krungu swara asu juguk ora gelem leren Nambai sepi adem lan tintrim ing wengi iki kira-kira jam siji bengi aku krungu swara wong wadon nangis ing wetan omahku Saknaliku aku langsung jenggerat ngadeg karep warp boleh ia sali suara iku Ing jeruati aku mbatin yaniki suara demit sing ngetok ipor warga Aku banjur metulan moro ing wetan omah Ing jeruati rodon redek nanging tak wanek-wanek aki Nganti ing sak cedai wet demit iku rauno Aku mungkroso uluku jemborok Lan krungu suara asu sing ragelem leren juguk Ing kono rasuwe aku banjur mlebu omah nganti keturoning jero kamar. aku krungu yen lawang omahku ana sing ndodhok. Nalika aku arep ngadeg rasane ing jero kok ora kepenak. Mbuh, sebab saka apa? Rasane awak mung merinding kabeh. Alon, alon aku mlakulan marani ana ing lawang. moco bismillah. Nalika lawang tak buka jebule ora ana apa-apa. Aku mung krasa yen sirahku jeborok. arep metu rasane ati ora kepenak kaget ra karu-karuan rasane atiku jantungku redhek kaya arep pedhot-pedhoto getih rasane mandek ora mili nalika aku krungu swara cekikikan bareng tak plengak dilalah ing tritisan ana wong cebol rambuté gimbal nglengsreh nganti teko lemah jenggoté wong cebol iku dawa nganti teko dodo wetenge jembling lan ketok udele bodong kupinge loro lincip kaya kupinge kewan matane gedhe-gedhe rupane abang ndangak karo mlilii aku karo cekikian rasane aku kaya ora duwe ati awak tak obahake kaya-kaya ora bisa kuat kuatelan lan sak banter-banter aku brok. Mbuh, terus piye aku ora opo-opo meneh. Nalika iku aku semaput ngerti-ngerti lan nalika aku sadar, aku wis ditunggoni emakku. Ing kursi makku lagi jagongan karo Lik Wit lan Mbah Waris. Ngerti yen aku wis sadar Mbah Waris banjur ngomong karo nggawa banyu sak gelas karo ngomong. Iki nang di ngombe dhisik le. Banjur banyu ing gelas iku tak umbi. Mbah Waris takon meneh, "Nanti bisa semaput ing tengah lawang kue mau weruh apa le?" Aku meneng wae. Banjur ngiling-ngiling banjur aku ngomong, "Ana wong ndodok lawang, Mbah. Tapi nalika lawang tak buka wong cebol rambuti gimbal Guyu cekikian mbah Mbah waris banjur ngomong Blah, belahi wong cebol iku ndodok omakene Banjur lek wito takon karo mbah waris Apa iku tunggali arwah gentayangan to mbah Sing wonge mati dikeroyok warga iko lho Mbah waris banjur ngomong Eh, Ora ana cerita wong sing wis mati ku arwahe gentayangan. Kejaba wong mati sing nggege mongso. sing sinebut arwah gentayangan iku wong mati sing ora kersane Gusti. Nanging mati saka kersane dhewe, contone wong kendhat utawa wong bunuh diri. Amarga wong mati bunuh diri kaya arwahe lak ya bakal kesasar ana ing jagate lelembut. Lek Wito banjur takon meneh, Lah, terus demit sing medeni para warga ing desa iki sapa, Mbah? Jawab Mbah Waris. Demit sing wis medeni warga iku ya demit sing manggon ing desa kene. Janjane demit-demit iku ora ngetok. Nanging ing wulan suro iki ana wong sing lagi njajal ngilmu. Ngilmu ngilang le. Wong iku mau ora mung bisa ngilang, nanging wong iku uga bisa merintah demit. Demit-demit wis supaya medeni warga. Aku banjur mikir marang omongane Mbah Waris yen pancen bener wong kang sing leboni omahe wong desa iku sing nganggo topeng jebule wong sing jajal ngilmu banjur bapakku takon wong cebol iku sapa no Mbah Mbah Waris banjur ngomong yen ora kleru wong cebol iki demit sing manggon ana ing kedunggawan eling ceritane simbah saben sewindu ing wulan sura demit iku mara ing desa kanggo golek tumbal Aku mbiyen rak wis ngomong to le yen ing wulan suro, yen ana wong sing ndodhok lawang ing tengah wengi aja dibuka. Ya wis ora apa-apa sesuk bengi kowe tak jak moro ana ing kedung kono le. Nanging sadurunge kowe tak jak lanadus adus kramas dhisik lho. Besok bengini aku lan Mbah Waris moro ing Kedunggawan. Sakane kuno Mbah Waris banjur nyebyur kembang wangi sak buntel karo ngomong. Assalamualaikum salam ingkang baureksa kedung meriki Yen putu kula gadah luput kula ingkang naken ngapuro Mbah. Mbah Waris banjur jupuk banyu diadai godong jati sing dicintung karo ngomong Le banyu iki gonen raup naliko aku arep raup banyu aku kaget amer going tengah gawan ana swara jeblur ing banyu. Saklebatan aku ngerti geni sing gedene sak kendi mabur ing dhuwuring banyu. Sak bubare raup aku banjur dijak mulih Mbah Waris. Iki cerita sing tak alami saka aku nuri ing cepu bersama tim jimat jimat menguak tabir misteri yang lain itu tiruan bukan asli.